Վերջին տասնամյակում Ռուսաստանի նախագահը առաջին անգամ հանդես է եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ամբիոնից։ Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված տեղեկությունը առայն թե իբր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում տեղի ունեցած հերթական արճակատման արդյունքում ադրբեջանական կողմը տվել է 3, իսկ հայկական կողմը 7 կորուստ, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, ոչ միայն չէր համապատասխանում իրականությանը, այլև իր սովորության համաձայն պաշտոնական Բաքուն փորձել է սեփական կորուստների իրական թիվը վերագրել Ղարաբաղյան կողմին։ Ինչպես հայտնի է դարձել Պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից ձեռքբերված տվյալներից, բացի արդեն նախորդին հայտարարված զոհերից, ադրբեջանական բանակը սեպտեմբերի 28-ին ունեցել է եւս 6 կորուստ։ Կատարվածը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը շարունակում է թաքցնել իր իրական կորուստները, սեփական հանրությանը մոլորության մեջ պահելու եւ ընտրած հանցավոր մարտավարության անհաջողությունները քողարկելու նպատակով։ Չնայած վերոնշված կորուստների փաստին հակառակորդը սեպտեմբերի 28-ին եւ լույս 29-ի գիշերը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1600 գրակոց։ Վերոնշված զինատեսակներից բացի հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացնում են իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատժիչ գործողությունների։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազորույցում Սեյրան Օհանյանն ասաց. Մեր հարևանները իրենց անկառուցողական մոտեցմամբ փորձում են լարված իրավիճակը պահպանել։ Հագամարտության լուծման հիմնական ճանապարհը երկխոսությունն է։ Պետք է նստել սեղանի շուրջ եւ խոսել, իսկ դրա համար պայմաններ են պետք։ Իսկ պայմանները վստահության մեխանիզմներ են այսօր կոչում՝ չկրակել, դիվերսիաներ չկատարել, զերծ մնալ այլ հայտարարություններից։ Մեզ մնում է միայն մեխանիզմներ մշակել հակադարձելու եւ փորձը ցույց է տվել, որ նաեւ եթե պետք շնչեղ լինի, նախահարձակ լինելու։ Իմ այցը մեր համագործակցության շրջանակներում է։ Մեր համագործակցությունը ուղղված է խաղաղ արարմանը, բանակի մարտունակությամբ, ինժեներական ստորաբաժանումների մարտունակության ապահովմամբ, առաջի գծի սարքավորումների կատարելագործմամբ, մարտական պատրաստության աստիճանի բարձրացման պայմաններ ստեղծել է խաղաղ բանակցական գործընթացները առաջ տանելու համար։ Թող Արցախի ժողովուրդը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները իմանան, որ մենք արցախցիներին մենակ չենք թողնելու, չնայած նրան, որ արցախցին այսօր իր բանակով ինքը ինքնուրույն կարող է նախահարձակ լինել եւ իր խնդիրները լուծել։ Հայկական զինված ուժերը հակառակորդին պատժիչ հակահարվածներ են հասցնում, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Հայաստանի խաղաղ բնակչության հանդեպ ոտնձգությունների հերահար հրթիռով առաջնագծից 9 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուսումնական պարապմունք անցկացնող զինվորների սպանության եւ վերջին շրջանում հայերի նկատմամբ բազմաթիվ հանցագործություններ գործելու համար հայկական զինվորական ստորաբաժանումներն անցել են պատժիչ կանխարգելիչ միջոցառումների, ինչի արդյունքում մասամբ կամ ամբողջովին ոչնչացվել է հակառակորդի երկու հենակետային ռազմական բազա, հակառակորդը տվել է զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության սեպտեմբերի հոկտեմբերի 28-ին տարածած հաղորդագրության Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատժիչ քայլերի, ինչի արդյունքում հակառակորդը ակնայի ուղությամբ տվել է 1 տասնյակից ավելի զոհեր եւ վիրավորներ։ Պաշտպանության բանակը կորուստներ չի տվել։ Սահմանային իրավիճակին տեղեկանալու համար ուղիղ հերրախոսակապ հաստատեցինք Մարտակերտի N զորամասի պայմանագրային զինծառայող այս պահին մարտական հերթապահություն իրականացնող ավակ լեյտենանտ Արման Բաղդասարյանի հետ։ Չնայած նրան, որ Շնանեն հաճախակի խախտում հավատատարի ռեժիմը հայկական դիկապաների ուղղությամբ օգտագործելով տարբեր դրանաչափի զենք զինամթեր։ Սակայն մենք բոլորս, թե դիկապազիորները, թե մեր պայական կազմը, ու հրամանատարական կազմը պատրաստ են լրացնելու ու կաշեցնելու Շնամու ցանկացած ոտնձգություն, որը խոչապի եւ վախի մտնոլորտ ընդհանրապես չկա։ Մենք մեր Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր հաղորդագրություն, համաձայն որի հայկական զինված ուժերի կողմից այսուհետ օգտագործվելու են հրետանային եւ հրթիռային խոցման համարժեք միջոցներ, մշտական խոցման տակ պահելով ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը, բոլոր զորաշարժերը, զինտեխնիկան եւ կենթանի ուժը։ Փառք ու պատիվ հայոց բանակին եւ նրա քաջարի մարտիկներին։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական բանակի կողմից Հայաստանի սահմանամեծ բնակավայրներն ու մարտական դիրքերից կիլոմետրեր հեռու տեղաբաշխված Արցախի զինվորական ստորաբաժանումները հրետակոծությունների թիրախ դարձնելը, որի հետևանքով զոհվեցին խաղաղբնակիչներ եւ զինծառայողներ, խոսում է այն մասին, որ իդեմս Ադրբեջանի միջազգային հանրությունը Հայաստանն ու Արցախը գործ ունեն ահաբեկչական գործելակերպ ворթեգրած անհաշվետու եւ սանձարձակ ամենաթողության սկզբունքներ դավանող պետության հետ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհուրդը։ Բաքուն չի ཐակցնում ալենթակարակը, լկտիաբար իցույց է դնում իր համահարական վերաբերմունքը միջազգային կարծիքի, իրավական եւ մարդասիրական նորմերի եւ իր ստանձնած պարտավորությունների հանդեպ։ Զինված ընդհարումներ հրահրելով ես աստկացնելով լարվածությունը սահմանագծում Ադրբեջանը ըստ էության վերացնում է հրադադարի ռեժիմը եւ այն փոխարինում շարունակական սադրանքների եւ քաղաքական շանտաժի, դրանով իսկ խփանելով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման միջնորդական ջանքերը։ Անկախ այս ամենից Արցախի քաղաքական ինքնորոշումը կայացած ու անշրջելի փաստ է։ Ինքնորոշված ու ազատ Արցախը Ադրբեջանի բռնակցելու եւ իր խանական լծի տակ դնելու Ալիևյան մարմաճը անիրականանալի ցնորք է, որի հետևից գնալը կործանարար կլինի հենց Ադրբեջանի համար։ Մեր ամբողջական զորակցությունն ենք հայտնում մեր քաջարի բանակին։ Հայոց բանակը մեր հայրենիքի անվտանգության ու անկախության երաշխիքն է։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, որի մեջ մասնավորապես ասվում է. Խորցավով տեղեկացանք մեր զինվորների մահվան մասին։ Նրանց ընտանիքներին հայտնում ենք մեր խորազգաս ցավակցությունը եւ հայրական սերն ու օրհնությունը։ Մեր զինվորները հերոսներ են ու նահատակներ, որովհետև նրանք հայրենիքին, մեր անկախության ու իրավունքների համար իրենց արյունը թափեցին։ Մեր ամբողջական զորակցությունն ենք հայտնում մեր քաջարի բանակին։ Հայոց բանակը մեր հայրենիքի անվտանգության ու անկախության երաշխիքն է։ Հզոր բանակ նշանակում է հզոր հայրենիք։ Վստահ ենք, որ քաջ զինվորները վերանորոգ մարտունակությամբ ձախողման կմտնեն Ղարաբաղի հողային տարածքին մոտենալ փորձող ճշնամու բոլոր տեսակի ճիքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 28-ին Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի խաղաղապահությանը նվիրված գագաթնաժողովին, որտեղ հանդես եկել ելույթով։ Ուրախությամբ եմ նշում, որ չնայած մեր սահմաններին արկա լարվածությանը, Հայաստանի ներգրավվածությունը միջազգային խաղաղապահության ոլորտում աստիճանաբար ընդլայնվում է թե աշխարհագրության, թե քանակական եւ թե որակական իմաստով։ Հայաստանը այսօր արդեն միջազգային խաղաղապահության եւ անվտանգության ակտիվ ներդրող է հանդիսանում, կուտակելով զգալի փորձ անցած տասնամյակի ընթացքում։ Այսօր մեզ դեռևս հարկավոր են լրացուցիչ հավաքական ջանքեր այն առավել ամրապնդելու համար։ Ակնհայտ է, որ միայն համապարփակ, համադրված ու գուշարադատված մոտեցմամբ է հնարավոր ունենալ խաղաղ եւ ապահով աշխարհ։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ցավակցական հերագիր է հղել Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արցախի ազատամարտիկների միության հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Կարապետյանին։ Հերագրում ասված է. Խորցավով տեղեկացա ձեր սիրելի հոր Ջամիլ Կարապետյանի մահվան մասին։ Նա աչքի էր ընկնում իր համեստությամբ ու աշխատասիրությամբ, հարազատներին ու ընկերներին օգտակար լինելու ձգտումով, մեծ հրենասիրությամբ եւ անմնացորդ նվիրվածությամբ իր ժողովրդին ու ընտանիքին։ Արցախի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից անդառնալի կորուստի այս ցաներ պահին ցավակցություն ու զորակցություն ենք հայտնում ձեզ եւ հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, մաղթում տոկունություն ու ոգու կորով։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը սեպտեմբերի 28-ին անցեկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների ու աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են նստաշրջանի օրակարգում ներառված օրենքների նախագծերը։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի պատրաստվածության վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդատության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 30-ին ժամը 11-ին։ Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի առաջիկա լիագումար նիստին նախատեսվում է նաև օրեսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի ընթացակարգ։ Այսօր կայացել է զբոսաշրջության մասին ֆիլմի շնորհանդեսը պատմում է Բելլա Լալայանը։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչությունում տեղի ունեցել զբոսաշրջության դրական ազդեցությունը Արցախի տնտեսության վրա ֆիլմի շնորհանդեսը, որի ներկայ է եղել Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Ֆիլմը նկարահանվել է զբոսաշրջության միջազգային օրվան ընթերաջ հետագայում այն կհրատարակվի գրքույկի տեսքով երեք լեզուներով՝ հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն։ Գրքույկ ուղեցույցում, ինչպես նշում է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության պաշտպանության վարչության ծրագրերի ղեկավար Արտա Գրիգորյանը հնարավորինս ընդգրկուն ներկայացված կլինեն Արցախի, այդ թվում նաև Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի պատմական ու տեսարժան վայրերը, հուշարձանները։ Գրքում ներկայացված կլինի նաև Արցախի քարտեզը արդեն նշված վայրերով։ Քարտեզի վրա նշվելու են երթուղիները տարբեր գույներով եւ հնարավորություն կստեղծվի նույնիսկ առաջին անգամ Արցախ այցելած զբոսաշրջիկի համար իր անհատական շրջագայությունը կազմել։ Մեր կարծիքով դա բավականին հեշտ է լինելու հենց ուղեցույցի միջոցով։ Նաեւ ներկայացված են որոշ վիճակագրական տվյալներ Արցախի ցան մասին, Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սեգե Շահվերդյանը նշեց, որ զբոսաշրջության ոլորտում սա առաջին նման ուղեցույցն է, որը կազմելու մեջ նկատի են ունեցել միջազգային զբոսաշրջիկի ընկալումները։ Այդ առումով այս ուղեցույցը էականորեն տարբերվում է։ Սերգեյ Շահվերդյանը նշեց, որ գրքույկում սպասարկման ոլորտի ծախսերը ներկայացված չեն, քանի որ սակագները փոփոխվելու միտում ունեն, իսկ ընդհանրապես Արցախում զբոսաշրջիկի համար անհրաժեշտ սպասարկման ոլորտի գները ներկայացված են զբոսաշրջության եւ տարածաշրջակա միջավայրի պահպանության վարչության Qarabağ.travel կայքեջում Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում։ Պուտինի ելույթից առաջ Ուկրաինայի պատվիրակությունը ցուցադրաբար լքել էր նիստերի դահլիճը։ Ավելի վաղ նույնը արել էր Ռուսաստանյան պատվիրակությունը Ուկրաինայի նախագահի ելույթի ժամանակ։ Իր ելույթում Պուտինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը էքսպանսիոնիստական նկարտումներ չունի, սակայն չի կարող հանդուրժել ահաբեկչությունը։ Նա ասել է, որ առհասարակ աշխարհում ստեղծված իրադրությունը հանդուրժել այլևս չի կարելի։ Ցավալուն անդրադարձ կատարելով միջազգային ահաբեկչությանը Պուտինը առաջարկել է հակահիտլերյան կոալիցիայի պես կոալիցիա ստեղծել դրա դեմ պայքարում։ ՄԱԿ-ի հոբելենական 70-րդ գլխավոր վեհաժողովում հանդես է եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Իր ելույթում նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհի ամենահզոր երկիրն է շնորհիվ իր ժողովրդավարության։ Մյուս կողմից Օբաման խոստովանել է, որ Միացյալ Նահանգների ներսում ժողովրդավարությունը անթերի չէ։ Նա առհասարակ կոչ արել լինել հրենասեր առանց մյուսներին հրեշավոր լույսի ներքո ներկայացնելու կամ նսեմացնելու։ Խոսելով երկրների հզորության մասին Օբաման ասել է, որ այսօր դա որոշում են ոչ թե տարածքային վերահսկողությամբ, այլ նրանով, թե ինչպիսին է այս կամ այն երկրների բնակիչների բարեկեցությունը եւ նրանց ստեղծարարությունը։ Նյու Յորքում կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջին երկու տարվա ընթացքում առաջին երկկողմ հանդիպումը։ Այն տևել է 1 ժամ 40 րոպե։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Փակ դռների հետևում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։